Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է ավելի քան 35 անգամ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը կոգնի հստակեցնել դիրքորոշումները, զսպել լարվածության աճը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող լուծվել առանց հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների ակտիվ ներգրավման։ Ազոխ գյուղը շուտով դպրոցական նոր ու հարմարավետ շենք կունենա։ Հալեպում բնակվում է մոտ 20000 հայ։ Ստեփանակերտի աղուհացով ուրախների եւ հնարամիտների ակումբը Մոսկվայում մասնակցելու է Մերց Մոսկովյան կենտրոնական լիգային։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Փետրվարի 13-ին եւ լույս 14-ի գիշերը իրադրությունը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից խախտել է ավելի քան 35 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 400 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում Ադրբեջանի կողմից հրդադարի ռեժիմի բարբերական խախտումները իրավիճակը ապակայունացնելու փորձ են։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Այս պարագայում մեր նպատակն է թույլ չտալ, որ նման սադրանքները հասնեն իրենց նպատակին, ասել է նախարարը։ Վիգեն Սարգսյանը վստահեցրել է, որ հայկական զինված ուժերը շարունակում են ամբողջությամբ վերահսկել իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Փետրվարի 13-ին ԼՂՀ պաշտպանության բանակում հանդիսավոր պայմաններում մեկնարկել է 2017 թվականի բանակային ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակը։ Այդ առիթով հարավային ուղությամբ տեղակայված պաշտպանական շրջաններից մեկի զինծառայողներին շնորհավորել է պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Նա շնորհավորել է ազնագազմին ուսումնական փուլի մեկնարկի կապակցությամբ, կարևորելով նոր գիտելիքների ու հմտությունների ձեռքբերումը հարինյաց պաշտպանի առաքելությունը պատվով կատարելու գործում։ Մյունխենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հնարավոր հանդիպումը օգտակար կլինի Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման համար։ Այս մասին ասել է ռուսաստանցի փորձագետ Վիտալի Ժուրավլյովը։ Վերջինս նշել է, որ կողմերի հանդիպումը կօգնի հստակեցնել դիրքորոշումները, զսպել լարվածության աճը։ Եթե չկա ուղիղ հաղորդակցություն, իրավիճակի կարգավորման վերահսկողությունը նվազում է։ Իսկ եթե հաղորդակցություն կապ կա, առաջացած խնդիրները կարող են լուծվել, այնպես որ հանդիպումները ամեն դեպքում օգտակար են, նշել է Վիտալի Ժուրավլովը։ Իրավաբան իրավապաշտպանների խումբը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ներկայացրել 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ը Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով սկսված մարտական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից ԼՂՀ քաղաքացիական բնակչության եւ զինծառայողների իրավունքների խախտումների առնչությամբ մի խումբ գանգատներ Որպես մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության միջազգային մեխանիզմ, դատարանից ակնկալվում է իրավունքների խախտման փաստի արձանագրում, որի դեպքում Ադրբեջանի Հանրապետությունը պարտավոր կլինի նախ արդարացի փոխհատուցում տրամադրել իրավունքի խախտման զոհերին, ապա ստեղծել եւ արդյունավետ գործարկել մարտական գործողությունների ընթացքում կատարված մարդու իրավունքների բոլոր խախտումների քննության մեխանիզմներ, բացահայտել խախտման համար պատասխանատուներին եւ ենթարկել արդարացի պատժի, դադարեցնել ազգային հատկանիշով պայմանավորված խտրական պետական քաղաքականությունը։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը սահմանային իրավիճակի լարումը Ադրբեջանի անճարության դրսևորում է համարում։ Նա ասել է, որ եթե Ադրբեջանը չկրակի, ապա չի ունենա այլ միջոցներ իրավիճակի վրա ազդելու համար։ Նման իրավիճակում շատ դժվար կլինի հասնել սահմանին խաղաղության հաստատմանը։ Մեզ մնում է դիրքերի ամրապնդում, բանակի եւ սահմանի հզորացում, որ เป զի ավելի լավ պատրաստ լինենք այն սրացումներին, որոնք կարող են լինել հետագայում։ Պարզապես պետք է նայել իրականության աչքերին, որ ոչ մի դրական փոփոխության ակնկալիք չկա եւ լինել պատրաստ, նշել է նա. Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող լուծվել առանց հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների ակտիվ ներգրավման։ Այդ մասին ասել է Լատվիայի արտգոսնախարար Էդգարս Ռինկևիչսը։ Նա հայտնել է, որ հակամարտության կարգավորման միակ ճանապարհ է համարում խաղաղ բանակցությունները։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի մշակած սկզբունքները պետք է պահպանվեն։ Մենք անհանգստացած ենք շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումներով, դա մեզ անհանգստացնում է անհրաժեշտ է ուժեղացված աշխատանք դիվանագիտական դաշտում, ասել է նախարարը։ Վերջին օրերի անբարենպաստ եղանակային պայմանները ստիպել են ընդհատել դրմբոնում ընթացող շինարարական աշխատանքները։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Դրամբոնում համանքապետարանի շենք է կառուցվում, ավելի ճիշտ դպրոցի նախկին շենքը, որ 1924 թվականի կառույց է, կապիտալ վերանորոգվում է, որից հետո կգործի որպես համանքապետարան։ Մոտ 1 դարյա շինությունը հատկապես իր ճակատային մասում կրում է հայկական ճարտարապետության տարեր, ուստի եւ հիմնովին վերանորոգման արդյունքում նույնիսկ հնարավորինս կպահպանի նախկին տեսքը։ Վարպետների աշխատանքին հենց այս պատճառով նաեւ հոգատարությամբ հետևում է համայնքի ղեկավար Սուրեն Շաբոյանը։ Չեմ թողնի որպեսի սովաղի աշխատանքները դրսի մասով կատարվում, որտեղ կամարացևա, նա պետք է մաքրվի, թողնվի որպես ինչ հատարապետական շենքը։ 1924 թվականին կառուցված շենքը Սուրեն Շագոյանի համար նաև մանկության հուշերի օրան է։ Հենց այդ տարին նա հաճախեց առաջին դասարան։ Շենքը այս Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ վառվել է։ Վառվեց դուժեց պատերազմի տարիներին, սակայն կանգուն մնաց։ Մասնակիցները զննեցին շենքը եւ եկան եզրակացության, որ այն ամուր է եւ դեռ երկար տարիներ կանգուն կմնա։ Պարզապես վերանորոգման կարիք ունի։ Աշխատանքները սկսվեցին 2016-ին։ Բոլոր աշխատանքները համարյա կիսված է։ Մյուս մասը մնում է որպեսի վերևի շենքի տանիք փոխվի նորով։ Ներսի աշխատանքները հարդարման աշխատանքներն են մնացել։ Ընել արդեն Հայաստանից նոր տղերք եկել են, նրանք են զբաղվում։ Հավանական է այս տարի կտեղափոխվեն կտեղ։ Թող մի 2-3 ամսից հետո դա ավարտվի, էլի դա շատ-շատ այդքան է տևել։ Շենքը վերանորոգվում է պետության միջոցներով շահագործման կհանձնվի ընթացիկ տարում։ Մի հատվածում կտեղակայվի գյուղապետարանը, իսկ երկրորդ մասը կծառայի որպես հանդիսությունների սրահ։ Նպատակահարմար են գտել, որպես գյուղապետարանը դարձնենք մանկապարտեզ։ Իսկ այսօր որպես գյուղապետարան գործող շենքը հետագայում կծառայի որպես մանկապարտեզ։ Իհարկե վերանորոգումից հետո։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հադրութի շրջանի Ազոխ գյուղը շուտով դպրոցական նոր ու հարմարավետ շենք կունենա։ Բացման արարողությունը նախատեսվում է ապրիլ ամսին։ Նոր դպրոցը կառուցվել է ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցներով, այն նախատեսված է ավելի քան 200 աշակերտի համար։ Դպրոցական նոր շենքը ունի բոլոր պայմանները ուսումնական գործընթացը պատշաճ կազմակերպելու համար, ասել է համայնքի ղեկավար Գեորգի Ավանեսյանը եւ հավելել, որ ներկայումս ընթանում են դպրոցի բակի բարեկարգման աշխատանքները։ Փետրվարի 10-ից հանրապետության տարածքում տեղացող ջունը Արցախում երթևեկության որոշակի խափանման պատճառ է հանդիսացել։ Ըստ քաղաքաշինության փոխնախարար Պավել Նաջարյանի, նախարարության ենթակայությամբ գործող ճանապարհները սպասարկող ընկերությունները միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների շուրջօրյա հսկողություն են իրականացնում, կատարելով մաքրման, աղով եւ ավազով մշակման աշխատանքներ։ Նրա խոսքով բացառությամբ սոտքի ոլորանների հանրապետության մյուս հատվածներում փակ ճանապարհներ չկան։ Շուշիի պատմության թանգարանում հաստատվել են առաջիկա ցուցահանդեսների թեմաները։ Թանգարանը ունի շուրջ 5000 ցուցանմուշ, Դրանց համալրումը տնորեն Աշոտ Հարությունյանի խոսքով այս տարիներին հիմնականում կատարվել է նվիրատվությունների միջոցով, աստիճանաբար առաջնությունը տրվում է զուտ հնագիտական պեղուններից ակնկալվող նյութերին։ Նա նշել է, որ նախորդ տարի կազմակերպվել են 4 հիմնական ցուցահանդեսներ, որոնցից հատկապես այցելուների վրա մեծ ազդեցություն է գործել դարերի հանգրվանը։ Բերիո թեմի տվյալների համաձայն Հալեպում այս պահի դրությամբ բնակվում է մոտ 20000 հայ։ Սիրիայի այն տարածքերում, որտեղ պահպանվում է հրադադարի ռեժիմը, դրական տեղաշարժ է նկատվում կենցաղային պայմանների բարելավման առումով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Սփյուռքի նախարարության հետ միասին շարունակում են աջակցություն ցուցաբերել այն Սիրիա հայերին, ովքեր ցանկություն են հայտնում գալ Հայաստան։ Հալեպում շարունակում է գործել միակ հյուպատոսությունը, որը շարունակում է ամենօրյա ռեժիմով տեղեկատվություն տրամադրել Հալեպում եւ նրա շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը արձագանքել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի ելույթին, որում երկրի ղեկավարը ասել էր, որ Իրանի հետ սպառնալիքների լեզվով խոսացողները կզղջան։ Թրամփը Ռոհանիին կոչել է արել զգույշ անլինել։ Նա լավ կանի զգուշանա, կարճ եւ կտրուկ ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Նշենք, որ Հասան Ռոհանին 100 հազարավոր իրանցիների հետ մասնակցել էր 1979 թվականին տեղի ունեցած իսլամական հեղափոխության տարեդարձի կապակցությամբ Թրամփի դեմ կազմակերպված բողոքի ակցիային։ Փետրվարի 16-ին Մոսկվայի դասական լուսանկարչության պատկերասրահում բացվելու է նկարիչ եւ ճանապարհորդ Սուրեն Հարությունյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Ճամփորդող խորագիրը կրող ցուցահանդեսում ներկայացված է լինելու 37 կտավ։ Դրանք բացահայտում են տարբեր մշակույթների էությունը, նվիրված են 14 երկրի ու տարածաշրջանի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղին։ Շոտլանդիայի մայրաքաղաքը տեսարժան վայրերի պակաս չունի, բայց Ղարաբաղ անվանբամբ պատկերասրահը առանձնակի ուշադրություն է գրավում։ Այն գտնվում է քաղաքի կենտրոնի կիսանկողային տարածքներից մեկում։ Այնտեղ ներկայացված է Ղարաբաղի մշակույթը՝ գորգեր, սպասկ, կան նկարներ բացատրական տեքստերով։ Ստեփանակերտի աղուհացով ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի թիմը մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու Մոսկվայի եւ Մերձմոսկովյան կենտրոնական լիգային։ Այս անգամ Արցախի ուրախների եւ հնարամիտների թիմը կփորձի հաղթահարել ավելի դժվար փորձություն։ Սպասում ենք հաղթական նորությունների, ասել է թիմի անդամ Կարեն Մեժլումյանը։ Մարզասերների համար Ռուսաստանի ռազմամարտավարական խաղերի ֆեդերացիայի նախագահ Միխայել Գալստյանը հայտարարվել է երրորդ զմերային զինվորական խաղերի դեսպան։ Ձմեռային համաշխարհային զինվորական խաղերը մարզական միջոցառում է, որը զինծառայող մարզիկների համար կազմակերպվում է 4 տարին 1։ Հայ անվանի շոումեն Գարիկ Մարտիրոսյանը հյուրընկալել էր Вечерնի Ուրգանտ հերոստահաղորդմանը, որտեղ նա անդրադարձել է նաև Մանչեսթեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանին։ Եթե Մխիթարյանը դառնա Անգլիայի չեմպիոն, կուրախանամ Ամբողջ կյանքս երկրպագել եմ Մանչեսթեր Յունայթեդին, իսկ Հենրիխ Մխիթարյանը նույնպես տեղափոխվեց այնտեղ, ուստի երկրպագման երկու առարկաներս միաձուլվեցին։ Շատ եմ ուրախանում, երբ նա հաղթում է։ Հենրիխը հայկական սպորտի հերոսն է եւ նա օրինակ է մեզ համար, ասել է Գարիկ Մարտիրոսյանը։ 2020 թվականի Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոյում կայանալիք Օլիմպիական խաղերում առաջին անգամ հանդես կգա նաև Հայաստանի կարատեի ազգային հավաքականը։ Մինչ այդ տեղի ունեցող Եվրոպայի եւ աշխարհի առանձնությունների եւ այլ վարկանիշային մրցաշարերի արդյունքների հիման վրա Հայաստանի կարատեի ազգային ֆեդերացիան կորոշի Օլիմպիական խաղերին մասնակցող ազգային հավաքականի կազմը։ Թվարկման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ թույլ ձյուն։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ։